Tech Up Podcast. NXS Podcast. I dobar dan, dobrodošli, dragi slušalci, na NXS Web Radio Podcast u još jednu emisiju Tech Up Sa nama kao i svaki put naš stručni konsultant, glavni odgovorni urednik Up Central bloga, Dušan. Dušane, dobar dan. Dobar dan. I naravno da ne zaboravimo da pomenemo našeg sponzora, servisi prodaje računara Potrčko PC. Danas pričamo o jednoj temi o kojoj se ne priča toliko puno baš u, u medijima, ali je dosta prisutna e, prethodnih godina, a u pitanju su procesori, odnosno e, borba između dve kompanije Intela i AMD-a. Prvo naše pitanje, Dušane, bi bilo da li su Intel i AMD jedini ili su najveći proizvođači procesora trenutno na svetu? Pa u principu jedini što se tiče procesora ovako za, da kažem, klasične korisnike što se toga tiče, tako da u principu da, jedine, jedine firme, tako da je i konkurencija zapravo mala, odnosno gotovo nepostojeća. Dobro, znači ni jedna druga kompanija, govorimo znači ceo svet u pitanju, ne pravi više procesore za računare osim Intela i AMD, ali mm, dobro razumio. Da, da. Takođe, e, pod Intelom, kao drugo pitanje, dosta popularan brand ili njihova linija, ajde da kažemo Celeron, koju možemo viđati i u desktop i u laptop računarima, Da li, na primer, e, Celeron ima ekvivalent e, što se tiče AMD-a? Znači, Celeron je slabija verzija Intelovih procesora, sam dobro razumeo. Pa u principu da, to je njihova osnova, osnovna ponuda e, tih e, entry level, odnosno početnih procesora jeftinih koji u principu rade, da kažem, posao na solidan način za neke osnovne potrebe a, za koje je potreban računar. Tako da sam procesor dakle po sebi uopšte nije loš s obzirom za novac za koji se dobija, poprilično su efikasni, troše malo struje i rade fino. Dobro, a da li je AMD ima neki ekvivalent koji je u klasi Celerova? Pa u principu da, to su konkretno sad pošto je Intel, generalno efikasniji su dosta u radu cenovno postoje, postoje da kažem razni procesori, čak što više ti Celeroni mogu da se takmiče sa tim takozvanim trojezgarnim AMD-ovim procesora, pa možda čak i sa četvorojezgarnim procesorima, ali svakako da postoji ekvivalent. Dobro što nas naravno dovodi do sledećeg pitanja, tehnologija po kojoj radi Intel, da li se ona razlikuje tehnologije po kojoj radi AMD s obzirom da su nekako različite te kategorije Intel, na primjer, i3, i5, i7 i između Celerona i AMD-ove, ne znam, X serije i sad ove novije serije, znači da li tu postoji neka razlika između njih? Pa e, definitivno da, jer e, što se toga tiče jezgro kod, kod Intelovih procesora je već e, dugi niz godina dosta efikasnije i može više da uradi na istom, na istom taktu, na primjer na istom MHz ili GHz u odnosu na AMD. E, tako da, iako Intel na primjer ima možda procesore sa 2 ili 4 jezgra, oni se takmiče, odnosno u direktnom su direktna konkurencija im je na primjer neki procesor iz AMD-a koji ima bar 4 jezgra, eventualno čak i 8. Tako da AMD ide više na primjer na to da, da stavlja više jezgara, dok recimo Intel se trudi, pošto je generalno veća kompanija ima više, više kapitala, investiraju dosta, tako da dosta su procesori sami po sebi su dosta efikasni, mnogo, mnogo više da postignu sa manje potrošene struje i manje toplote. Mm, dobro. Što nas onda naravno dovodi i do sledećeg pitanja koji će verovatno e, zanimati naše slušalce, a to je kako izabrati procesor, odnosno u kojim situacijama birati koji procesor. Znači da li se rukovoditi samo financijskom situacijom ili bi ipak trebalo obratiti pažnju, zavisi zašto će se kompjuter koristiti, znači ajmo par reči o tome. E, pa definitivno zavisi od toga šta je, zašto će se koristiti računar. Do nekih e, cenovno, do nekih, da kažemo, okruglih 200 eura, na primjer, nije, nije toliko bitno, dakle, jer u principu, zapravo u tom cenovnom rangu Intel ima najviše jezgre koje Intel nudi u tom, u tom cenovnom rangu je 4, a AMD nudi 8, ali opet to je no, mnogo su blizu po performansama, dakle to je ona priča gde Intel zapravo ima mnogo efikasniji jezgro, tako da Intelov procesor sa 4 jezgra se bukvalno se direktno poredi sa AMD-om od 8 jezgara i slično. Dok recimo AMD preko toga odnosno preko tog nekog cenovnog ranga od 200 do 220 eura, to jest više od 8 izgara, e, jači procesor nema, dok recimo Intel ima dalje sa 6 i 8 izgara koji su zapravo znatno skuplji, ali su i mnogo moćni procesori. Dobro, to e. pričamo naravno o, o i seriji, ako sam dobro e, razumio. Upravo tako. I Što se tiče Intela, jel? Uh, jeste. Dobro, ali znači kompjuter će se ne znam koristiti za igrice ili za ne znam grafički dizajn, video editovanje, u tom slučaju kad bi neko kupovao računar sa tom namerom ili radio upgrade kao što smo pričali u nekoj od prethodnih emisija, onda bi on definitivno trebalo da se okrene ka Intelu i da razmišlja da uzme neki Intel procesor, ako sam dobro razumeo, ali tako? Pa, e, svakako da, po, pogotovo ako bi recimo taj video editing ili bilo kakva obrada podataka u tom nekom smislu e, značila recimo i neku e, zaradu, da kažem, odnosno da je to nek, prosto neka vrsta posla, definitivno da, jer uložen novac će brzo da se vrati, a vreme za koje će recimo neki video biti editovan ili obrađen, odnosno renderovan i mnogo kraći s obzirom da je procesor dosta jači. Dakle, inicijalno ulaganje bi bilo veće, ali bi se jako brzo vratilo u odnosu na AMD. Dobro, znači ako bi bila neka, ne znam, office mašina ili neka, neki računar koji bi se koristio, ne znam, za internet, za gledanje YouTube-a, ne znam, mail i tako dalje, rad u ofisu, onda bi definitivno to moglo da se ide i sa AMD-ovim procesorom, znači nešto jeftinije, povoljnije. Upravo, upravo tako, jer opet u, toj, u tom nekom cenovnom e, rangu AMD ima poprilično dobre stvari, kao što su recimo njihovi APU procesori, e, Intel ima sličnu verziju, ne zove ih e, tako, gde recimo integrisana grafička kartica, da se tako i grafički čip integrisan na samom procesoru, tako da ne postoje dve odvojene komponente, procesor ili gra, i grafička u kućištu, već je sve na jednom, na jednom čipu bukvalno. E, i AMD imam kako da kažem, e, mnogo bolje iskombinovan taj deo, e, dakle, jer grafička je dosta jača u odnosu na ono što se dobije kod, kod Intela za recimo istu cenu, tako da postoje, na primer, recimo procesori, četvorjezgorni procesor, onda koji ima u sebi dakle sasvim solidnu grafičku karticu košta, koji košta negde oko 160 eura možda, dok recimo za te pare kod, kod Intela može da se kupi recimo eventualno i5 procesor koji nema, odnosno isključena mu je ta grafička kartica, tako da bukvalno probija se sam početak, odnosno najjeftiniji Intelovi i 5 procesor, ali za bilo, kak, za bilo što dodatno i on trebali dodatna grafička kartica. Mm, jasno. Dobro, mi naravno ne govorimo da na AMD-u ne možete igrati igrice, da nas neko pogrešno ne razume, nego čisto savjetujemo u zavisnosti šta će se raditi na računaru, šta bi možda bilo bolje, šta da, će davati bolje performanse, mislim, čisto da pojasnim našim slušacima. I Poslednje pitanje za danas, e, u kom pravcu ide tehnologija procesora? Pa ide zapravo ka efikasnosti, e, jer se sve smanjuje, kako se i tehnologija razvija, e, moguće staviti veći broj zgara, čak što više koji će raditi na, na višem taktu, odnosno na više GHz, pa samim tim, dakle, na istoj površini čipa dobija se mnogo moćni procesor. To može zapravo i da se vidi do bukvalno pre 4 ili 5 godina dual core procesori sa dva jezgra su bili poslednja reč tehnologije, a sada postoje procesori čak sa 12 jezgara, na primjer, kod Intela. Tako da e, sve se, sve ide, sve se ide ka tome, dakle, da proces troši što manje struje, da se što manje gre, a isto tako, dakle, da bude moćniji. Tako da to je, to je bukvalno ono što se, ka čemu se teži. Dobro. I na kraju da prokomentarišemo ono što se pojavilo naravno u vestima, to je da je Samsung ozbiljno zainteresovan za kupovinu AMD-a. Pa a, e, Samsung, kao Samsung, pošto proizvode bukvalno sve, počevši od bele tehnike, sličnog brodova i tako dalje, planiraju da kupe i AMD. Time bi, pa to zapravo može da bude dobra stvar, s obzirom da AMD... Da li će to poremetiti možda ravnotežu? Da li će onda AMD postati, da kažem, ozbiljniji? Da li će oni sad postati baš još opasnija konkurencija, tako da se izrazim Intelu ili... Pa to bi, to bi svakako moglo da bude dobro, jer bi onda Intel mogao da snizi zapravo cene a, svojih komponenti, odnosno svojih procesora koji su diskutabilno odnosno dosta se diskusija vodi da li vrede zapravo. Pa dobro, Celeron je generalno najjeftiniji e, procesor koji dolazi iz Intela praktično, njihova najjeftinija ta entry klasa. Ne, svakako, postoje da kažem takvi procesori, ali isto tako e, sa, na primer, financijama koje Samsung ima, koje posjeduje, zavisno od njihove politike, kada jako kupe e, AMD, e, mogli bi, mogli bi dosta više da uložu, dakle, odnosno da dozvole AMD-u da im bolji research što se toga tiče, tako da... Znači, ostaje da, da vidimo u stvari u kom da, da, da. će ići. Moglo bi da bude odlično. Generalno, mnogo jače komponente sa obe strane, i od strane Intela i od strane AMD-a, jer sada trenutno AMD nije toliko E, moćna kompanija da može da gura, e, da kažem, Intel da razvija nešto novo, već jednostavno Intel može im se bukvalno rečeno da recimo daju performanse na kašičicu, pa je svaka serija procesora e, u bukvalnom smislu 5 do 10 procenata brža u odnosu na, na prethodno. Tako da, a svakako bi to bilo drugačije da recimo AMD ima ima financije da može recimo da izbacuje novije komponente koje su jače, pa samim tim konkurencija bi bila bolja, odnosno obe kompanije bi se više trudile za, za svoje kupce. Tako da, e, ukoliko Samsung eventualno kupi AMD i naravno s obzirom da ako im je takva politika recimo da, da planiraju da ulože e, par u AMD, to bi moglo da bude odlična stvar za sve zapravo. Dobro, u redu, ništa, to bi onda bilo sve što smo pripremili u ovoj današnjoj, nadamo se, zanimljivoj emisiji. Dušane, tebi hvala kao i svaki put što si podelio tvoje mišljenje sa nama. Hvala. A vi, dragi slušalci, naravno ostanite uz NXS Web radio. Podcast, moje ime Nenad i do nekog sledećeg susreta. Veliki pozdrav. Ćao, čao. Tech Up Podcast. NXS Podcast.